Kultur alea. Baungi etorriak entzule gure gaurko kultura eta lonetara. Gaur musika izango dugu jauntaia be, gure kulturalearen lehen zatian, gaur hostiraleko eh, kantuz kantu saioaren aurrerapen bat eskeneko baitizuegu hostiralontan kantuz kantu emankizuneko protagonista lier taldea izango dugu hautsi izeneko mm, ba, talderen lehen lan luzea plazaratu baita orain dela gutxi balier eh, taldeko bilagunekin solasteko aukera izan dugu eta aurrerapen gisa izandako ba zati bat izango duzue mm, gaurkoan Eta bestalde, miarritzera begira jarriko gara, mintzala sai, dinamikaren, eh, bosgarren edizioaren baitan, gaur itzordu bat proposatzen baiti gute. Miarritzeko, mediatekan izango dena, atxaldeko biterdietan. Jil, jibiege, korain dela gutxi plazaratu du ina, nere ama Afrikarra izen burupeko liburua, eta liburuaren arira, Emanaldi, berezi bat eskainiko du. Nahinuen, uh, eh, irakurketa mm, eman eta musikalariek uh, proposatu didate uh, musika egitea. Basi Egibierrekin mintzatu da Pampi Merkatide lankidea eta argi bide guztiak bilduko ditugu gaurko kultura talea. Bas gaitezen. Lide, Hernando eta Inigo etxarrik kaixo egunon. Egunon. Zer moduz? Asondo. Asondo. E, lehen lan luzea plazaratu berri duzue, diskaren izenburua duen kantuarekin ere bideoklip bat ikus eh, dezakegu. Ikusten duan ez, e, eh, errimo bete-betean eh, murgilduta zaudete? Bai, bai. E, bueno, diska iraian kaleratu nahi genuela argi genekan, eta bueno, ikusi genuen nahiko gara izgen biltzala horrekin, darduan e, eh, presentazioa irailako geita marrean egingo degun ez doka, noa indikan bagenekan denbora bideoklip bat egiteko, eta bueno, ez ginen gelditu, eta hola, egin genuen dana segidan. Zuen taldea zintesatuko gara, pixat, sorrera daio nahiko genuke, ulertu anaz, e, eh, lidezu izan zara, ez, e, taldearen mhm. sorrearen -hmm. abia puntu, bai. e, bakarka ebi izan zara aurretik, Bai, e, aurreko urteko maiatzan e, kaleratu nuen maketa bat e, eh, lierri zenpean eta bueno, ba, izen horrekin hasi nintzen hainbat kontzertu ematen gitarra akustikoarekin bakarrik, bueno, akustikoa eta hotxa eta, eta gero ja maiatzek azarora bitarte hor jo nuen eta azaroan e, taldea sortzeko aukera izan nuen jaialdi bat zelata, bueno, jaialdi bat antolatu zen eta bertan e, bueno, kide batek e, santzian jotzea nahi zuela, behar kantoratzen zuelako jaialdia, baina nahi zuen jotzea e, taldean. Orduan, eukin nuen hilabete terdiko tartea, hor, e, kidea, bueno, e, talde kidea bilatzeko. Eta e, inego kontai guzu pixkate taldea nola osatu zen nola izan ziren den momentu horiek, beste taldeetan agitutakoak ere bazaudetelako ez, musikaren bai. artean. Ba, bueno, ba, behak esan duen zela ez duk amaitu jaialdirako aitzakia genekan ez, banda sortzeko, eta eta gira ba hori, hilabete geneukan, eh, izan zen dena korrikata <laughs> presaka, eh, e, ustet, ustet nola ensaiatu, behin, nere kasuan, izan zuen ensaiatu. Lanagatik eta hori, ba, ensaio nik etxean egin nitun, eta, eta ba, izan zan pixka bat, bueno, eh, argi genekan egin nahi genula, baino, tarte gabe ez. Eta, bueno, ba, ginen talde bezala, atazitezkigun kontzertu batzuk, gero duo formatuan eta trio formatuan ere egin ditugu beste batzuk, eta, bueno, berez, e, taldearen garapena edo, oza, asieran izan zen, beak maketan zitu nabestiak banda formatura egokitzeko prozesu batekin hasi zen, eta ja, prozesori egin genunean, ba, ja, ikusi genuen nundikan jozezaken taldeak ze estilo edo ze ze musika mota egin genezaken, ez? Eta ja behin fase hori pasatu ondoren, ba ja e, abesti berriak sortu genitun, giak eta egin genitun, ba ikusteko haber nola geratuko litzateke, Eta ja ekainean sartu ginean estudiora diskoa grabatzen. Splier eh, taldea deskubritzen ari gara, beraien lehen lan luzea plazaratu berri baitute, e, behatzi pieza orotara sartu dituzue, gaiei dagokionez esango dugu, ba, e, gai ugari sartu dituzuela, baina e, kantuak entzun da, ez dakindik norbanako ari begira jarri zareten batez ere, ez? E, ba, bertan lantzen diren gaien artean, norberaren kontzientzia ezmintzo baitzarete, e, autoengainoaz edo e, norbere e, burua nola e, engainatzen dugun aipatzen baituzue kantu batean edo bestean, eh, norbanakoa izan duzue pixkate diskan oinarri? Bueno, nahi gabe atera den gauza bada, eh? Osa, letrak, e, mo, ni kanta bakoitzari ba, letra bat jarri nion, e, ba, bueno, pixkat estiloaren arabera edo momentuan nezkankezken arabera eta bai egia da mm, gauza asko oso pertsonalak, osea pertsonan zentratuak direla, ez pertsonalak neri gertatuak, baizik eta direla em, sentimenduak edo gertaerak batenei e, gertatzen zaizkigunak bizitzan zehar. Gero ere badaude mm, beste este kantaren bat badago pixkat gai sozialagoa erabiltzen duena, pixkat gizarte liburuz eta nola memoria kolektiboa borratzen diguten eta baina bestela gehienak uste dut eh, nahiko da direla. Zuk sortutakoak. Eh, bai. Zuk idatzi dituzu bai. letrak. Eta musikaren aldetik nola e, moldatu zarete taldean, nola sentitzen zarete bazuen usta plazaratu ondotik? Bueno, agia esan pixka bat perspektiba galduta, ja, diskaren gaineko perspektiba galduta, ze, ba, urtarrian hasi ginen nabestia komposatzen, Gero eh, kainetik abendura izan da estudioko lana eta diska... Eh? Agustura. Bai. Ah, Diskoa ba, auto, autoikoitzia izan da, baina eh, arlo guztitan, eh? Ez bai eh, teknikoki eta nas, nasketak eta hori dena gukin ditugu. Eta gira esan, ba, izan da lan bat ba, asko aberaztu gaituna ba, eh, prozesu guztian gu egon gainean, bideoklipera ino, Baina baita ere, egia esateko, irazten da momentu bat, ja ez daukazuna, bai, badituzula oinarriak garbi, baina ez dauk, ezakizun nola geratu den, ez? E, Osa, gure esku zegoen dena eman dugu, eta egin dugu gure ustez <laughs> e, ondo zegoen dena, baina orain ja, irutzen <laughs> jendeak erabaki bardula zen muzta hon, ze, ze nik, nik pertsonalki ja perspektiba galdu dut lan honen gainean. <laughs> gustora gelditu naizela esango nuke, baina bai egia da berak esan duena. E, jo, azkenean kantak horren beste entzuna bazkat ez dakatela oendikan hasierako sorpresa momentu hori edo zer jakin gabe entzutean, zer sentitzen den edo ez dakit. Mm-hmm. Eta baina bai, e, gustora, bai, bai, oso pozik. Balier eh, taldeko lide eta inigoren adierazpen hauekin geratzen gara, eta gogoan hartu beraz, eh, kantuz kantu emankizunean, ostira lontan atxaldeko lauetan, izango duzuela, izandako elkarrizketa osoki zuteko parada, eta diska untako hainbat kantu ere entzunez, ba espero dugu ez duzuela itzordua utxe egingo. pare. Kaixo, li lide eta txarri gera. Eta hostiral honetan, arratsaldeko lauretan, kantuzkantu saioan izango gara. Bamiarritzera begira jar gaitezen orain, mintzala sai dinamikaren baitan, gaur miarritzeko mediatekan atxaldeko biterdietan Jill Jivieje izango baitugu. Ina, nire ama Afrikarra, atera berri duen liburuaren arira, emanaldi berezi bat eskainiko du hain zuzen, helduei begirako itzordua izanen da eta honi buruz interesatuko gara baita liburuari buruz ere. Pampi Merkapide lankide Azil Jiegekin mintzatzeko aukera izan du eta entzungo dugu izan izandako solasaldia. Gil Rivier, liburu bat idaztearen eh, ideia hori nola dintzauzu? Iaz, nire ama Afrikara hilda ekainean, eta bizki triste nintzen, eta um, deitu ditut uh, nire anaiarebak uh, anai uh, Afrikarrak, eta um, nire aurrek galdegin didate uh, ze pasatzen zen, zergatik hain tristen triste nintzen, ezagutu dute ina, nire ama Afrikara baina ez zuten uh, olertzen, eta ezin nuen esplikatu, ezin nuen mintzatu, idatzi diet testu bat. Eta um, bizia emaiteko uh, eman dut ere, eman ditut uh, argazkiak. Eta jakurri uh, dugu testua argazkiekin, elkarrikin eta azkenean errandidate aita zergatik ez duzu egiten liburu bat. Ondarrean zure aurrek zaitute biskabat bat pusatu egiterat liburu bat? Bai, niren ustez biziki zaila dela ba, liburu bat eh, egitea eta elkar uh, argitaletxeak eh, dena onartu du eta biziki argituan nintzen. Ah, ina nire ama afrikara deitu duzu hori, erran duzu, zure ama afrikara, suria zira eta hemen zira eta espikatu behar daukuzu hori joan nintzen uh, Burkina Fasora uh, eta lan egitera. Han uh, topatu dut uh, emazte bat, bere bizia uh, gustatu zait eta nahi nuen uh, mintzatu berekin, uh, olertu, uh, zer zen bere bizia eta pixkanaka-pixkanaka bere hizkuntza ikasi dut eta pixkanaka, pixkanaka, be, eh, gure ahimana bilakatu da uh, ama seme uh, bat bezala. Uh, itzuli naizenean uh, Euskare gira, uh, segitu dugu uh, ahimanetan izaitea eta ara, historio eder bat da. Hmm. Ata, bazituen beste aur batzu, ere, berak? Bai, sortzi aur ukanditu eta beste batzu eh, adoptatu ditu. Berek eh, galdu zituen eh, bere aita ama, eta adoptatua zen, edemazte hori adoptatua zen, bere bihotz, handia zituen, eta uste dut, uh, bergauza egin e, nahi zuen. Begi kriska bat egindako zu liburu horrekin eta bere, bere historioa zukere transmititzen zuen, Bai, bai, zerbait triste zen eta bilakatu da eh, zerbait eh, biziki uh, biziki positioa. Hmm. Kokatzeko, biskat, nun, nun zinezten hor, nun zen familia hori? Burkina Fason, mende baldeko Afrikan, eta Mali, Maliaren mugaren ondoan. Hmm. Ze erritipi batean? Bai, erritipi batean, eta irakasleen nintzen uh, kolegio tipi batean. Zertak biziziren handiendeak? Laborantza, lehenik. Eta nire familia arrotzak dira, kasta da. Eta ez dute uh, laborantza egiten. Abo? Ah ez. Burdin lana bakarrik. Ah, bai. Eta ze burdin lan egiten zuten? Joiak. Ah, bai? bai, joiak beren lana, eta batzuk egiten dute uh, uh, tresnak eta beste zerbait, baina uh, nire familia joiak uh, egiten dituzte. Mhm. Han badira izkuntza initz, eh, izkuntza berri batzen zuretzat ere, hor, uh, zoin da, hango izkuntza? Jula deitzen da, bai uh, berria, berri, berria zen, baina erresa da ikasteko. E, eta ikasi duzu, jendeen uh, la, laguntzarekin. Ahotz. hori ez idazten da, izkuntza? Idatzen da, eta liburua idatzia da uh, bi izkuntzaz. Azuk ah, idatzi duzu bi izkuntzetan zure liburua? Bai, euskaraz eta juraz. Bai, ez da beh uh, testua. Nahi nuke liburua saldu ere uh, Afrikan. Burkina Fason, Malin, uh, Bolikostan idatzia beren, beren eta posible da berentzat eh, posible da irakurtzea. Hmm. Badakite, eh, gehienek irakurtzen dute? Ez, dependitzen da nor, zenta Burkina fazon eskolan eh, ikasten dute uh, frantsesa bakarrik, baina helduek ikasten dute beren izkuntzaz eh, idatzi, alfabetizazioa egiten dute eta beren izkuntzaz eh, idatzen dute mhm. eta irakurtzen ere Eta edukian ordean zer uh, konatzen duzu hor? Konatzen dut nire ahremana nire ama afrikara nola sortu da nola handitu da nola segitu da eta beren bizia. Zenta mm, bere bizia biziki uh, gogorra zen. Hala galdu, ditu uh, beren uh, gurasoak eta gero bere senarra hilda. Eta hango tradizioak uh, du mm, emazte alargunek behar dute beren senarraren anaiarekin eskondu. Eta biziki gogorra zen, zen eta biziki desberdina zen, lehena monogamoa zen, bigarena poligamoa, e, biziki zaila zen, e, beste e, emazteekin bizitzea, eta... hala. Mhm. Ez dugu ber eriligioa, ez dugu ber hizkuntza ber kultura, baina gizatasuna banatzen dugu elkarrekin. Mm. Ina, nire ama Afrikara, beraz, liburua plazaratu duzula, eta apainketak ere haipaitu behar ditugu, marazki batzu baditira? Bai, Pascal Bourguenek eh, egin ditu, eta biziki ederrak dira, argazkiekin eh, lan, landu, du, ditu, Nere ama Afrikara eh, jaren uh, eite du bere uh, eh, magazkia. Hmm. Ze zuen, inak? Ile kiskurrak, kiskur, laburrak eta oi batekin eta uh, iluna. Ara, eta begirada edera. Senditzen da ono, eh? roitzapen hain izbazuzula hanutzidik hau elkarren eh, atzemaitena alda, elkarrek eh, banatzen baitu, eta horren inguruan ere sortu duzu animazio bat, eh, eta hau aurkezten baituzu, e, ordu, deia, mm, emaiten aldituzu horren inguruan? Bai, uh, irailaren uh, ogoita sortzian, mintzalaxai uh, kari, uh, emanen dugu lehen ikuskizuna, uh, miarritzeko mediatekan, eta izanen da uh, biak eta erditan. Bena, ikusgarri bana, irakurketa pixka bat? Nahi nuen eh, irakurketa mm, eman eta musikalariek eh, proposatu didate musika egitea. Afrikako musika tresnekin, kora adibidez, balafon, djembe eta nahasten ditugu emengo tresnekin. Adibidez, egin dituzte txalafon. Ah, bai. Txalaparta balafonekin. Ah, bai. Ara, eta nahasten dituzte uh, musika tresnak. Eta idatzi ditut ere uh, kantu batzu. Itzuli ditut. Afrikako bi kantu itzuli ditut uh, eh, Euskarara. Euskarazko kantu famatu bat eh, itzuli, itzuli dut diulara. Eh, ah, eta bi izkuntzaz uh, eh, kantatzen ditut hmm. musikarekin. Eta paska burguenek uh, marazkiak eginen ditu uh, pantaila handi batean. Zuzenean, berde moran? Zuzenean, bai. Mintzala saien ordean hori, eta gero uh, Bayonako Mediatekan ere ez? Bai, Euskara egunean, uh, abenduaren uh, eh, iruan izanen da eh, larun bat bada eta izanen da baionako mediatekan. E, mi esker, Gil, uh, beraz, zure liburua, oraitiko iti, dira zemaiten alda dendetan? Be, bai, interneten agertzen da, eta dendetan uh, salgai ba, Liburua salgai gogoan hartu Ina nire ama Afrikarra izeneko liburua elkarra zigiloarekin plazaratu dela Bau guztia erranda guraletik besterik ezentzule bihar arte izan ongi aio askatasunaren lorea ametsakin betzaren noiua Peace, love, you believe that we shall overcome Nik ere bai zutroan ibakearen urtsoa Txorian txori inork ez dauzkitzu egoak ebaki Just a human, just a woman, solo humana Solo woman